له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان Allah'ın izniyle düşündü de الأرض والأرهاق حي varlığına delalet etmiştir buradaki vücudu buradaki Allah'a gidiyor yani Allah'ın varlığına delalet etmiştir ne? el havadisi havadisler yani bütün olan yaratılmışlar hadis olmadan ortaya çıkan her şey demektir Allah'ın gerçekten her şey delle delalet etmiştir ne? ala vücudu Allah'ın onun vücudu yani Allah'ın varlığının ne? el havabir havabir der sonradan olan hırsızdır Subhanehu o Subhan'dır Allah Subhan'dır Fahiye ve o el hakimu hakimdir el varisi varistir dellet alel vücudihil havabisi Subhanehu ve el hakimu varistir tekrar var mı anladın mı Mahmut ikinci kısmında diyor ki sonra sonra sonra Esfalat ve selam Sarmada Sarmada ebeden demiş Ebeden demiş Sarmadan ebeden demiş Ebeden demiş Sarmadan ebeden sünnet salatu ve selam sarmada sonra salat olsun ve selam olsun ebeden kime alem nebiye nebiye al mustafa mustafa yani seçilmiş olan nebiye temzil huda hidayet hazinesi olan seçilmiş hidayet hazinesi seçilmiş olan nebiye ebeden salat ve selam olsun sümme sonra yani bunu yaptı önce Allah ilk bölümün itibariyle Allah'a hamd etti kenan sıraya sonra dedi ki sümme sonra yani Allah'a senadan sonra değil mi? varis olan e, vücudiyetine varlığına bu alemlerin delil olduğu Allah'a işte hamddan sonra senadan sonra vesaire diyor ki sümme sonra es salatu salat olsun ve selamu selam olsun sermeden ebedi ebediyen kime? Alem nebiyyü, nebiye el müstakma seçilmiş olan nebiye Kendi huda, hidayet hazinesi olan seçilmiş olan hidayet hazinesi seçilmiş olan nebiye ebedi olarak salat Çünkü e, mazmış olalım, mazmış şey olalım. Şimdi nazının başına dönüyor diyor ki Celle kale ala vücuduhu havadisi Allah'ın varlığına havadisler senin olan olan şeyler dolayı demiştir Şimdi o zaman öllük rahimullah burada ne iddia etmiş dönüyor ortaya çıkarmış diyor Hatta havadislerin havadis bir kere cennet hadis hadisin çoğuludur Hadis ortaya sonradan çıkan Mesela bizim ağzımızdan dökülen sözlere de hadis denir çünkü çıkmıştır sonradan ortaya çıktı yeniden onun her ağzından çıkan bir had şimdi bir öncesi var yani bir başlangıcı yok ee, bir başlangıcı yok anlatabiliyor muyum ve öncesi var o zaman tarih sonradan çıkmış şeyler ortaya çıkmış Şimdi o zaman burada ne diyor Resulullah yapmış oluyor? burada bu havalislerin Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet edildiğini Peki bütün bu hayır e, var olan eşyanı Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet bunu ilmin kitaplarda, akideyi kitaplarda bunu güzel bir ıslah yapamıyorlar. Bunu özellikle güzel bir çok şey görüşünü kullu hadisin la budde lehu min muhdesin kullu hadisin la budde lehu min muhdesin her hadisi bir muhdis eden her hadisi mutlaka bir muhdis eden şeyin olması gerekir yani her sonradan ortaya çıkarılan, çıkarılan şey Bakın her sonradan ortaya çıkan ortaya çıkan şeyi ortaya çıkaran bir şey olmuş bir sebep bir şey olmuş yani ben hadisim ortaya çıkıyorsun benim ortaya çıkaran bir şey, bir şey olmuş vesile olarak anne baba ama bazen anne baba bile vesile olmuyor değil mi? ne kadar bile olsa da olmayabilir değil mi? Bu adet olan sonra bu sonu sonu sonu Allah Azze ve Celle veriyor adet sünneti de Allah Azze ve Celle şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki şimdi çok güzel bir ayet söylüyor yani kulü kulünün ve şeyin izni halifin onlar bir şey olmadan mı yaratıldılar yani hiçbir şey değil mi yaratıldılar yani bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar yoksa onlar yaratıcılar mı ne bu ne dedi değil mi ne bu ne dedi ne ve onlar hasmın geçiyor bu da onlar yaratıcı bunun iç gerekler önce zaman geliyor bir alternatif olması gerektiği için mecburen bu da Allah'a doğru olması bir şey olmuyor şimdi o zaman diyor ki Allah Azze ve havadisler Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetini delildir tamam mı? vücudiyetini delildir de Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetini delil olarak iki şey de, iki şey, e, iki, yani Allah Azze ve Celle iki şey beraber ediyor bir temsil de aklı yani hem aklı olarak Allah Azze ve Celle'nin vücudiyeti var hem de temsil olarak temsilden yani bu da bunların kısmı mesela akide kitaplarında kitaplarında herhangi bir kitapta temsil veya aklı bir alimlerin duyduğu zaman her zaman alimler seni kastırır aklından akıl semiden ise dünya bunlardan da nasıl kastırırlar şimdi kendi olarak yeni okuduğunu gayet Allah ne buyuruyor ki emsil hükmünde yaşayın emsil mutfağı onlar bir şey kim yaratırlar yoksa onlar mı yaratırlar enfala kutsamavat ve var yoksa onlar yeri göre mi yoksa onlar yeri göre mi yaratırlar ben la yakınım bir sürü inanmaz bu sanıyor bir de aklı olarak benim söylediğim şey enne kulle hadisin la bu bölümün her hadise bir mutluluktur yani her ortaya çıkarılmış şey şey için bir ortaya çıkaran olmuştur ancak şimdi burada bir soru sorumuz gerekir acaba müellif rahimullah Allah Azze ve Celle yani bu mazlumları e, Allah Azze ve Celle'nin varlığını sadece yani bir yolu izleyerek mi yani hadis havadisleri sonradan ortaya çıkan şeyleri ortaya koyarak mı ispatlamış bu yolu mu seçmiş sadece ya ben ne ki hayır ama müellif bunu kesseydi sadece eğer bunu kastediyorsa sadece işte Allah Azze ve Celle'nin müdürlüğünü delalet eden sadece bir yaratılmış olan şeylerdir bunu kastediyorsa şüphesiz şeyi var bunun müellif bunu kastetmiyor tamam müellif bunu kastetmiyor çünkü zaten müellifin müdürlüğünün sonuna kadar baktığımızda ba, e, çünkü Allah Azze ve Celle'nin varlığını delalet eden şeyler hem şer'idir bu da işte aklidir aklidir özellikle bir de şey Allah Azze ve Celle'nin varlığını bir şey delalet var bir şer'i iki akli üç etki ve şimdi şer'iden kastımız yani sünnet Allah Azze ve Celle'nin varlığını delalet eder ya da akli Tahli edenin işte şimdi e, şimdinin akli mukaddemidir bir şey varsa mutlaka onu yaratan olmak olması e, gerekir üçüncü de fıtrat fıtrat dediğimiz şey. akıl dışında ve bu fıtratlı müşahede edilen bu havadisler dışında Allah Azze ve Celle'nin varlığına dolayı bir de fıtrat vardır mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor Fıtratallahu'lleti fataran min aleyhim Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çalış yani ne diyor mesela Allah diyor ki ya akın vazifete lindin hanif Resulün yüzüne hanif olarak yeni çalış sonra ne diyor Allah Fıtratallahu'lleti fataran min aleyhim Allah'ın insanları hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çalış tamam hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çalış o zaman demek ki sıfatı delalet ediyor zaten her insan kendi nefsinde bu sıfatı bilir her insan kendi nefsinde bu sıfatı bilir başı sıkıştığı zaman ya bir şey talep ettiği zaman mutlaka kalbi bir yere yanıyor o da Allah Azze ve Celle bunu fıtri olarak bilir ve insan kesinlikle bunun nefsini Hepsi şey, fıtri olarak da malimlerin tatlı şu Şimdi bir bazen mesela başımız sıkıştığında Allah Azze ve Celle'nin şey talep ediyoruz bir bakıyoruz ki Allah Azze ve Celle tarafında anlayamıyor ya toplu bir tırnak çıkıyor hiçbir büyük yok yağmura sebep oldu çıkıyor toplu bir tırnak dua ediyor buradan görüyor ki büyükler geliyor yağmur yağmura sebep değil mi? yani bir sürü şey kişi olarak insanlık mazlumu bunu yaşar kişi olarak doğru bir sürü şey Allah zorlu ve muhallerini de bir şey hiç yanılıyorsa insanlar dua eder dediğini yanılıyor işte bu kişi olarak anlıyorsa Allah zorlu ve muhallerini de bazen mesela atıyorum e, kişi mesela diyelim ki bir atıyorum köprüden geçecek veya bir yoldan geçecek sebebi ki, veya hiçbir e, geçerli bir e, mazereti ki bazen insan o yoldan geçmeye, geçmeye vazgeçiyor tamam mı? birden böyle kalbi e, başka bir tarafa neyle ne yolunu değiştiriyor veya e, hiç bilmediği bir sebepten dolayı e, biz bir yoldan iki adım sola veya sağa kayabiliyor o anda bir bakıyorsun diye o geleceği yol çekmiş ya bir kaza olmuş ya üstlenmiş aklınızın yokaydı ama o saatler dediği olarak yürüyor yoldan hiç sebepsiz yolunu değiştiriyor ve onu tamamıyla sokan Allah Azze ve Celle'nin kalbine vesile olsun da bu yolunu değiştirmesi ki ona zarar gelmesin bunlar hep bir şey var insan mutlaka hayatının çeşitli önemlerinde bunu yaşamıştır hiç ummadığı sebepten dolayı bir şey yapmıştır sonradan anlamıştır ki eğer onu yapmasaydı başını şöyle şöyle bir felaket olurdu gibi Sofisi olarak da zaten alimler e, bunu tamam Evet, nazma dönemi diyor ki Dellet hala vücuduhun havadis Onun varlığına havadisten var olan oluşumuna delalet etmiştir Subhanehu O Subhan'dır Şimdi Subhan ne demek? Mesela biz e, tezgüre falan kullanıyoruz Subhan Rabbiyel A'la Subhan Rabbiyel A'la Subhan Sebbaha Min Hükmü مستردة سبحانية اسم مستردة şimdi sebbaha tesbih subhan tesbih oradan subhan tesbihten gidiyor tesbih tenzih demektir tenzih denilir yani e, Subhan Rabbiyel Ala dediğimizde biz Allah'ı tenzih ederiz bak şimdi Allah'ı tenzih ederiz şimdi bunu Türkçe'ye çeviren, çeviren kitaplara baktığımızda diyorlar ki Subhan Rabbiyel Ala yani Yüce Rabbi noktan sıfatlardan tenzih ederiz diye çeviriyor yani Subhan'ı Subhan Allah'ın mesela Subhan Allah diyoruz Subhan Allah yani Allah'ın noktan sıfatlardan tenzih ederiz Şimdi dedik ki tamam şirkan tenzih demek ya tesbihten geliyor tesbih de tenzih demek Peki bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim Bu kelimenin neresinden çıkıyor? Şundan Şimdi sen Allah'ı tenzih ederim dediğinde bir emin mi? Yani şu şu şu noktalarda tenzih ederim Şu şu noktalarda tenzih etmem diye hazin bir kayıt yapıyor musun? yaşamıyorsun yaşamadığın zaman ümum oluyor ümum olduğu zaman bütün eksik sıfatlar bunun içine giriyor o yüzden bütün bu Türkçe çevrilenler senin eksik sıfatlardan kontrolleri doğru tam bir doğru bir tercih tamam mı? o yüzden şimdi sen temizlik ama birbirine ekstra bir lafı veriyor bütün sıfatlardan çünkü neden umurdur Subhanallah dediğinde umum olarak gelmiş herhangi bir bir umumu haflaştıran bir şey yok veya mutlağı mutayyatlaştıran bir şey yok anlatabiliyor muyum? her ne kadar umum mutlak arasında fark varsa bir şey yok tamam mı? alakalı anladık burayı o zaman Subhan bütün bütün sıfatlardan temizlik etmek zorunda Allah Çünkü e, daha ilmi olanı bakacak olursa şunu söyleyelim bu çünkü önemli bir kaydı aklımda olan şey çünkü senin de zaten bana değilmiş sorayım için hayırlar bakıyorsun keyif bakılacak şimdi bunu biraz anlatalım şimdi hem kelimesi aslında sabahtan gelir sabah mesela e, hızlı olmak aniden geçip subhan kelimesi aslında sebeha harflerinden olacak sebeha aslında aniden geçip gitmek uzaklaşmak mesela at ne demek Arapçada biliyor musun ne demek bu, bu e, şey daha var biliyor musun evet. şimdi atma e, hızlı böyle hızlı aniden geçip giden atma mesela Araplar derler ki teresin seviyorsan hızlı ısınmak şimdi, şimdi sana sebehten olmuş ya aslında sebeh derler neden? çünkü hızlı getirmediği için şimdi o zaman sultan kelimesinin ünlü olarak daha kötüne ünlü ünlü uzaklaşmak hızlı geçip gitmek manasını veriyor peki hızlı geçip gitmek uzaklaşmak Allah hakkındaki Sübhan arasında bu için ne gibi bir bağlantı çünkü biz Allah'a eksik sıfatlardan tenzih ettiğimiz zaman ne yapıyoruz tabiri caizse Allah'a uzaklaştırmış oluyoruz yani şu manada uzaklaştırmış oluyoruz temizliği Allah'tan ayrışmış oluyoruz geçip geçip gidiyoruz temizliği e, temizlikten yüz çeviriyoruz yani eksikliklerden yüz çeviriyoruz Nefsan sıfatlardan ilk söylüyor Aniden onu Allah'tan yok söylüyor bu işi Tamam mı? O yüzden sultan kelimesi oradan alıyor Tamam mı? Doğru söylüyor O zaman diyor ki Allah Resulü Allah Resulü bütün insan sıfatlardan temizlerini ancak bu noksan sıfat ya Allah Azze ve Celle'nin sıfatının bizzat aslında olur temizlik eksiklik yani eksikliği net etmek ya bizzat Allah Azze ve Celle'nin sıfatının aslındadır ya da Allah Azze ve Celle'yi mukarene etme itibariyle ne demek şimdi mesela Allah Azze ve Allah Azze ve haydır bilidir halimdir bilendir kadirdir kudret sahibidir kadir olandır hakimdir hikmetlidir hikmet sahibidir azizdir yapılır yapılır şimdi nöbet sallantı bu sıfatların tek tek bizzat zatına baktığımızda diyor ki bu sıfatların bizzat zatında eksiklik yok yani Allah Azze ve Celle'nin hayat sıfatlar diyor bu hayat aklı itibariyle başlı başına içinde kemaliyet bulunan ve içinde eksiklik bulunmayan bir mesela hayat sıfatının içinde ne gibi bir kemaliyet var Allah Azze ve veya ne gibi bir eksiklikten bulundu ne diyebiliriz mesela bir düşün mesela e, önündeki dersimizi bir düşün ne diyebilirsin düşün yani hayatın kemali de güzel peki e, bizim hayatımızın e, eksikliği nerede mesela Allah'ın eksikliği aynen çok o zaman diyoruz ki Allah Allah'ın sıfatlarının bizzat kendisinde eksiklik yok mesela hayat sıfatını ele aldığımızda Allah Azze ve Celle'nin hayatının bir başlangıcı yok hayatının bir sonu yok ve hayatı hiç kimse olmayacak ama bizim için böyle bir bizim hayatımızın başlangıcı yok sonu var mı sadece yok bütün sıfatları bu şekilde bütün sıfatları bu şekilde mesela bir tane örnek verelim alim şimdi bizim dinimizin ne geliyor eksikliği var bir biz bilmeden önce cahildir yani dinimizin önünde bir cehalet söz konusu bir basamak öncesi var o da cehalet değil mi? iki ünlümüzü unutma diye bir sıfat varı olabilir ünlümüzü yani ünlümüzü unutabilir eksiklerimiz zayıf bilebilir Allah'ın hiç ünlümüz veriyor o zaman iki önemli nokta var Allah'ın ünlümün önünde cehalet yok yani Allah sonradan bilmedi biz sonradan bildik bilmeden önce cahildik bilir ikincisi Allah ilminin bir başlangıcı yok ve ilmini hiçbir zaman cehalet arız olmaz ama bizim ilmimize cehalet arız olabilir Bu bütün sıfatlara böyle e, kemaliyeleri örnek verebiliriz şimdi bu sıfatı bizzat aklı itibariyle ele aldığımızda bir de mukarene yani başkasıyla mukarene yaptığımızda başkasıyla kıyasladığımızda ölçtüğümüzde yani Allah Azze ve Celle'yi bundan ne katılır Allah Azze ve Celle'yi mahlukatlara benzetmekten kaçınma olur çünkü mahlukatlara benzettiği insan Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ne yapmış olur noksan vasıfla başlamış olur şimdi bu müşebbiheye en böyle e, şer'i olan mantıki denir şer'i mantığı cevap çünkü neden bugün mesela müşebbih diyor ki Allah'ın yolunu bizim yolumuz tamam şimdi adaletini yapmıyorum tarihte Allahu Alem yani benim şu ana kadar bildiğim kadarıyla öğrendiğim kadarıyla Allah'ın yolu tamamıyla benim elim gibidir veya benim yüzüm gibidir ben hiçbir müşebbihe bilmiyorum ve böyle bir kısa olduğunu da zannetmiyorum tabi daha çok bahsettiler Allah'ın bildiğim kadarıyla böyle bir tutuyor sağlıyor yani e, bunlara da tam bir şey yapmıyorum yani adaletini bütün yönleriyle Allah Azze ve Celle'yi benzetmiş bunu yaratmış yani işte benim şu an yüzüm Allah aynı şekilde yüzüm değil bazı yönleriyle benzetmiş ala kulli hal bazı yönleriyle benzesinler külli olarak benzesinler ne olursa olsun bu eksiklik ifadeler çünkü müşebbiheler bile kendi aralarında mutluluk halinde var ki bizim kitaplarımızın içinde ne olan noktamız var mesela yüzümüzde ne gibi bir noktamız olur peki bıçakla kesatın kesilir yani bakın kelle gitsin anladın mı bu eksiklik arız olabilir değil mi yüzümüz güzel çirkinleşebilir diyorlar değil mi Ala kulli hal yani bir sürü örnek verebilirsin Şimdi durum böyle olunca Durum böyle olunca Diyor ki kulların sıfatlarında eksiklik var Allah Azze ve Celle kulların sıfatlarıyla mukarene etmeden Gididir bile de Otomatikmen e, kendisinde eksiklik bulunan bir zatla kıyaslamış olduğun için otomatikman Allah'ı ne yapmış olursun eksik sıfatla vasıflamış olursun o yüzden mukarene babından da Allah Azze ve Celle olabilir ama çok önemli güzel bir lafı var bunu söyledim diyor ki bütün kişi genelde sözleri işte İslam'dan doğana ahlal yolunda işleri İslam'dan doğana sonra bunları kullandığında genelde insanın aklına göre Allah Azze ve Celle övmek gerekir değil mi? İnsan genel olarak bilir bunlar insanın söylemesini genel olarak bilir şüphesi yaptığı zaman sıra Allah'a övmek hakkında bilir Allah'a övmek Halbuki mümkün değil ki çoğu zaman insanın aklına, çoğu insanın aklına Allah'ı temsil etmek çünkü neden insanın zihninde hemen şu var zikir ve bir ve ibadet ben ibadet yaptım Allah'a ölmek insanın akılları var halbuki zikir ibadet olmakla beraber içerdiği bir mana var Subhanallah'a baktığımızda içerdiği mana nedir Allah'a tenzih etmek o yüzden bize Subhan Rabbiyel Azim Subhan Rabbiyel Ala dediğimizde Allah'a övme aklımıza ama övmeden bir pay var ne manada bir pay var tenzih ediyor yani sonuçta Allah'a ibadet ediyorsun ama bir de içerdiği mana itibariyle düşünmek lazım demektir bir Azze ve Celle için tenzih ediyor bunu bu manayla önümüzde kabul etmemiz gerekir evet, e, nazmı dönüyoruz ne dönüyor öyle Allah Deller hala vücudu bir havadisi onun vücudiyetini havadisler dolayısıyla ayetler var o zaman özel alemin takımı o zaman ayetler var o zaman Allah Azze'nin isimlerinin bir tanesini peki hakim kısmından ihkamdan alınmıştır kısım e, ihkamdan alınmıştır hikmet nedir? hikmet var ve şey isim bir şeyi yerine koymanın hikmet bir şeyi yerine koymanın içindir mesela bir şurada bir kalemlik var ben şu elimdeki kalemi mesela o kalemle değil de Mesela şöyle bir örnek vereyim mukarene olarak anlaşılsın Önünde klavye var diyorum nasıl atıyorum Önünde bir klavye var Bilgisayarın başında olmamış Bu klavyenin önünde de benim kalem olmuş Tamam Bu kalemi sen çıkardın ben kalemi Bilgisayarda gördüğün kalem gelişimi ne şey olacak? Bunu ne kalemi çağırdım Sonra onu koyacağım kalemi bırakacağım tutup da o kalemi o klavye tuşlarının arasına sıkıştırıp batırırsan tamam mı buna zulüm demiş dolapta ama tutup onu kalemine koyarsan bizzatlarını istediğiniz için demiş şimdi hikmet ne o zaman vada öfşeyi üdüsü mevdu bir şey şeyi olması gereken veya bulunması gereken yere koymanın hikmeti hikmeti o zaman Allah'ın yaptığı her şey hikmetlidir dediğimizde ne, ne oluyor? Yani Allah Azze yaptığı her şey yaptığı bütün fiiller neymiş? Yerli yerinde olması gereken demiş. tamam O yüzden e, mesela Allah'tan gayrısına ibadet edemek ne deriz? Bir zulmetmiştir demek tamam mı? Mesela şirkin zulüm olması gibi çünkü neden? Zulüm hikmetin tam zıttı diye bilinir çünkü zıt e, zıttıdır diyebilmem şimdi zulmü tarife baktığımızda zulm nedir lügattan vada e, şey ismi gayrı mevdu bir şeyin olmaması gereken yere koymak hikmet neydi? bir şey olması gereken yere koymak bak şimdi dikkat edin bunlar çok ünlü ıslahlar bunları çok önemli lazım bu kitaplarını anlamak için Allah'ın kitabındaki kelamın manalarını tutmak için bunlar lazım bak şimdi o zaman iki tarifi mukavimli olarak söyle hikmet ya da eşeği üçün mevdu bir şeyi yerine koymak güzelliği yerine koymak dilin zıttı olarak ya da şey üçün gayrı mevdu bir şeyi olmamızı gerekmiyor şimdi çaya ben şeker atarsam buna hükmet denir siz atarsan buna zorun denir neden? çünkü çay aslan örten tam bir insan var bir sürü çay koyuyor ondan bahsediyoruz bir örtü aslı konuşuyoruz şimdi örten ve aslan şeker e, çaya şeker mi konulması gerekir tuz mu? şeker konulması gerekir şeker koyduğun zaman şekeri olması gereken yere koydun mu? koydun bunun için bu zaten şimdi zulme dönüyor tuzu sen aslen çorbayı koyman lazım mesela değil mi? Eğer çay ve çorba varsa yani ama tutup onu çaya atarsan o şekilde ne olur? Bilmemiş olursun çünkü günün bir şeyi olmaması gereken yeri olmalı tuzun da yeri olmaması gereken yeri çaydır olması gereken yeri çorbadır mesela o yüzden dinde caiz olmayan her şeyin ortasındır bak şimdi dikkat edin dinde caiz olmayan her şeyin ortak içindir bu hikmet de dinde caiz olan yapılması gereken her şeyin ortak içindir şimdi sahabeler lügat olarak bunu onun üzerine aldıkları zaman o kendisini zulmedenler ayetini ne yapıyorlar? Ya Resulallah kim kendisini zulmetmeyi diyorlar çünkü onlar zihnin lügat manasına adı altında ünlü olarak anlıyorlar şimdi anladık mı sahabeler neden zihni ünlü olarak anlıyor çünkü Arap dili edebilerinde bunun kökü böyledir bütün hepsini ünlü olarak kapsar tamam mı? bütün hepsini ünlü olarak kapsar yani ne olmaması gereken şey o yüzden sahabe bu ünlü aldığı zaman buna küçük dünya büyük günah, küçük şey, büyük şey her şey giriyor bunun için tamam mı? o yüzden lügat olarak alırlar bunu sonra sonra sahabeler bizim lügat umum olarak anladıkları zaman diyorlar ki ya Resulallah hangi Müslümanın rezilletmedik ki sonra işte Nebi Kesin'in ne diyor işte şirk büyük bir zulümdür ayetini söylüyor yani oradan kastım ne oldu büyük şirk oldu Hı, oradan kastım ne oldu büyük zulüm olduğunu çünkü zulüm öte büyük zulüm küçük büyük zulüm küçük yani bir tatlıyı söylediği gibi inne şey şirke şirk bir hmm. şimdi, şimdi biz neden zulüm anlattık yani ne alaka var mesela şu alaka var alaka var şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi mazlumun söylediği bir hakim değil mi bu hakimin zıttı hakimin içi nedir hikmet hikmetin zıttı ne zulüm şimdi malimlerin bildiği gibi el eşya tetebeyyenu bidulliha bazen eşyalar zıttını anlatmakla anlaşılabilir anlatabiliyor muyum? şimdi bir şeyi anlatmanın çeşitli yolları vardır ya o şeyin içeriğini anlatırsın karşı tarafından ya da o şeyin zıttını anlatırsın mesela adam sana der ki ee, mesela kötülüğün zıttı kötülük ne demek diye bir sana soru diyor diyor gibi İngiliz Türkçe öğrenin kötülüğü bilmiyor kötülük kelimesini duyuyoruz tahta bilmiyor Dolayısıyla tam kötülük nedir? Bunlara içeriğini anlatır, anlatarak tamam mı anlatabiliyorlar veya zıkkını anlatarak zaten iyiliği zıkkıdır o İngiliz adam mesela tamam mı? İngiliz de bilen adam mesela iyilik kelimesini biliyor ama kötülük kelimesini bilmiyor sana diyor kötülüğünü sen dersin ki iyiliği zıkkı öyle anlıyorsun şimdi burada da bu baktan da anlatıyorsun Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Hakim çünkü bu hikmet sıfatını barındırır Hikmet de her şeyi yerli yerine sağlam bir şekilde yapandır şey. Çünkü hikmet var o şey için bir şey yerli yerine koymak Zıttı zulümdür Zulüm bir şeyi on mümkün olsun yere koymak Evet bu Allah Aziz'in içinlerinden Peki Hazır böyle gelmiş için şuna anlatalım Fehul hakimul varisi O e, hakimdir varistir dediğinde Allah'ın hakim dediği içinlerinden bir Müslüman öyle şey isabet ediyor Peki hüküm bir şeyi yerli yerine koymak Ancak Allah Azze ve Celle'nin hükmü Hükmü ikiye ayrılır Kur'an'a ve sünnete baktığımızda hükmü ikiye ayrılır Bir kelime hüküm iki şer'i hüküm Yani Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak hükmettikleri Yani diğer hükümde dini olarak hükmettikleri Bir de Allah'ın kelime olarak hükmettikleri Diğer bir hükümleri kaderi olarak hükmettikleri tamam haberi olarak şimdi bunların arasında fark var bir iki ana fark şeklinde ayrılabilir bunları şer'i hüküm Allah'ın şer'i hükmü nedir? şer'i hükmü nedir? şimdi şer'i hükmün Allah Azze ve Celle'nin dini olarak tutmadıkları şey mesela namaz işte beş vakittir işte namaz kılacaksın işte oruç vardır oruç kılacaksın vesaire bunlar nedir Allah Azze ve Celle'nin dini olarak hükmettikleri peki kevli olarak hükmettikleri kaderi mesela işte Yılmaz doğacak bu dünyanın sonu gelecek kaderi olarak ve onun hakkında ümmet yazılır tamam mı? yani kaderi olarak kıyamete kadar vuku bulacak her şey tamam şimdi aralarındaki fark ne? şer'i hükmü hepsini Allah'ta var ama kendi hüküm arasında sevdikleri de var sevmedikleri mesela şer'i hüküm olarak Allah bütün şer'i hükümselerden maksat mı? dedik ya Allah şer'i olarak hükümler ortaya koyar namaz öyle zekat anada da öyle şer'i olarak Allah bizi hüküm, bir hüküm ortaya koyar bunları yapınlar ve bu ortaya koyduklarının hepsini Allah sever neden? dinden olduğu için tamam şer'i olarak hükmettiklerini hepsini sever bir de Allah bazen kendi olarak hükmeder ama hükmettikleri arasında sevmediği şeyler var mesela benim e, ee, günah işlediğini Allah hükmetmiştir sevmi olarak kaderi olarak ama bunu sevmez Firavun'un hükmetmesini Allah hükmü olarak levh-i mahmuda yazmıştır hükmü bir hükmü koymuştur ama Allah bunu sevmez Allah bunu ne yapmaz? sevmez ama buna rağmen Firavun küfrederken de atıyorum ben yalan söylerken de bunu ben biledim Firavunun küfrü biledi tamam mı? bilediği için ondan sorumlu o ayrı bir bak o zaman birinci fark şer'i hüküm ile kevni hüküm arasındaki fark neymiş şer'i hüküm hepsini Allah da var kevni hüküm arasında Allah'ın sevdikleri de var sevmedikleri de var mesela kevni hüküm arasında Allah'ın sevmedikleri Firavun'un küfürmesi tamam mı? bütün insanları şartlandırması peki kendi hükümün arasında sevdikleri mesela Muhammed Sallallahu doğması Muhammed Sallallahu peygamber olması Allah Azze ve Celle'nin sevdi o hükmü peygamber efendimiz doğmadan koymuş kadardır tamam mı? O zaman diyor ki sevgi olarak ve şer'i olarak hükümler arasında birinci farklı İkinci farkta şer'i hüküm, şer'i olarak hükmettiği şeyler vuku bulabilir de bilmeyebilirdi ama kaderi olarak bütün koyduğu her şeyi hüküm olmak zorunda olmak zorunda örneğin şimdi şer'i olarak Allah ne hükmetmiş bütün insanların iman etmesini hükmetmiş değil mi? veya bütün mükellef insanların ne yapmasını hükmetmiş namaz kılmasını hükmetmiş peki Allah hüküm, hüküm olarak iman edin hüküm olarak koymuş ortaya namaz kılın hüküm olarak emretmiş bunları peki insanın hepsi namaz kılın. mu? kıyma peki kıymadan ölenler var mı? evet var demek Allah Azze ve Celle'nin şer'i olan kıymetliklerin hepsi olacak diye bir şey söz konusu değil olabilir de olmayabilir de peki kevni olarak kendi olarak kendi olarak Allah Azze ve Celle'nin hükmettiği her şey olmak zorunda çünkü zaten onun geri göğü yaratmadan mahlukatı yaratmadan 50 bin sene önce yazmış zaten Allah'ın göğü nelerin olacağını hükmetmiş yani tamam mı? aralarında iki fark var iki fark var tamam mı Allah'ın göğünün hükmeti olsun ama işgal olan bir şey var bak şimdi aziz insanlar insanlar geçmeden bir şu var şimdilik Allah'ın hükmü şer'i olarak bir de Allah'ın hükmü şer'i olarak Allah şer'i olarak bir mesela diyelim ki bidat dinin Rabbinin önünde secde ederek ona ibadet etmesini bize Allah hükmetmiştir ama bu hükmeden Allah o kulağa bilene satın olmuş dilen küfresin dilen iman madem ki Allah diyor bilen şifresini bilen numarasını demek ki o insanın seçme hakkı tamam seçme hakkı olunca da o insan onu yaparken onu yaparken biliyor bilemiş oluyor doğru mu? onu yaparken bilemiş oluyor ama şunu yapmayacağız Allah kafirin kötüne bile hükmederken şey hükmederken onun hükmetli yapmışlar tamam mı? ama bu hükmeti bu hükmeti bizler böyle bir şey şartlı söz konusu değil Allah bildirmeyebilir o Allah'ın ilminde gizlidir tamam mı? bu Allah'ın ilminde gizlidir buraya çok bir edin şey Allah'ın ilmi e, gizlidir ama şuna iman edecek Allah ister iyi şeylere hükmetsin ister bize zahiri küfür veren şeylere hükmetsin bunun mutlaka altında bir hükmet vardır ve o hükmet niyetin içinde bir hayır vardır ama onu biz bilmeyebiliriz tamam onu biz bilmeyebiliriz bunun tafsiri daha ileriki derslerde göreceğiz tamam bunun tafsiri ileriki derslerde göreceğiz çünkü neden neden böyle mutlaka etmemiz neden çünkü Allah Azze ve Celle'nin hikmet sen aslında sıfatına iman ettiğin zaman onu ilmi olarak bildiğin zaman bu işten çözülür Şimdi diyor ki Allah Firavun'un küfretmesini yarattı ama bunda bir hayır var bilmiyoruz Bir hikmet var bunda mutlaka Neden? Çünkü Allah'ın hikmet sıfatı var dedim Allah'ın hikmet sıfatı var Hikmet de neydi? Vada şey isim oldu ehmet O yüzden bundan sonra dikkat edersen bazı kelimelerin ilmi olarak manalarını anlıyoruz ve ilmek zorundayız İnmediği zaman kelimelerin manalarını bazen çok etmediği zaman Şeyh'in İslam'ın dediği gibi Ama Allah kullanılır bir şey anlayamaz Şimdi diyeceğiz Allah sana onun küfrünü hükmetmiştir ama bunun içinde bir de hayır vardır. Dedim ne hayır hayır olduğuna? İzzeti yaratmasında bir de hayır vardır. İzzeti küfretmesinde, bizi saptırmasında bir de hayır vardır. Ama, ama biz bunu bilmiyoruz. Dedim ne hayır olduğuna? Allah'ın hakim. Hakim ne? Şimdi hizmet katılan, hizmet mi var o şey için ne diyor? Bir şey yerliyorum diyor. Allah hakimin dediğinde ne demek? Ben bir şey yerliyorum diyor. Bugün böyle olunca o zaman Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey yerliyor ama bugün işgal olan insanlar işte niçin bu böyle bundaki hikmet ne şundaki kasıt ne bunları araştırıyorlar bu batıl bu sahabenin yanındayım sahabeler bu yorumlarda teslim oluyorlar iman ediyorlar ama bugün bakıyoruz maalesef insanlar sanki hani sanki Allah Azze ve Celle'nin ilmini kuşatacak kadar akılları, akıllı olduğunu zannediyoruz çünkü hiç kimse o kadar akıllı değil ve bir tasarımda bile o, o tasavvur yok yani Allah Azze ve Celle'nin bütün ilmini kuşatacak sanki insanlar kendilerinde, kendilerinde bir akılın var olduklarını zannederek hizmeti araştırmaya çalışıyorlar hizmeti araştırmak batıldır bazı sahabeler bir şeyler sorurlardı ve bir cevap verirdi onun üzerine gitmezlerdi iman edenler tamam mı? o yüzden mesela e, geliyor bir tane sahabe e, Ayşe radıyallahu diyor ki e, e, ya Ayşe yani bu hayırlı kadının durumu ne oluyor oruç tuttuğunda şey hmm, e, işte hayırlı evli orucu namazı kaza etmedi orucu kaza ediyor sen hayırlı mısın diyor sen tüm hayırlı mısın diyor çünkü hayırlar para oluyor dediğinde onun için anlıyor sen hayırlı mısın diyor biz diyor o namazın kazası bilgi hayır olurdu namazın kazası emrolunurdu orucun kazası emrolunmazdı bak o hükmetten soruyor Ayşe radiyallahu anh'a sebebi ne diyor hükmeti mi yani ikisi de ibadet birisi oruç birisi namaz neden birisinde kazadan emrolunmuyor birisinde önemli değil mi? Sanki ha, tabiri caizse bu Allah'a hesap sorma yani ya Rabbi sen bana bir şey söyle gibi anladın Ayşe radıyallahu anh direkt ömrünü neyle kesiyor başmış? şimdi bana diyor ki sen harili misin diyor tabiri caizse bunu diyor sen bidat öğrenmişsin çünkü harili benim harici hariciler bidat öğrendi sen Ayşe radıyallahu anh diyor sen bidat öğrenmişsin bunun iki sorusu var Ayşe radıyallahu anh öyle bir bütün sorular bidat öğrenmen gerekir üçüncü için e, hariciler hariciler hem namazı hem de orucu kaza etmeyi şey yapalım Hı? şimdi de öyle demek gerekiyor bir cevap daha veriyor Ayşe Allah'ın diyor ki Nebi Tasar'ın bize bunu emrederdi bunu emredilirdik namazı terk etmekle onu emrolunurduk şey namazı kaza etmemekle emrolunurduk orucu kaza etmekle emrolunurduk yani ne bizimle emrolunurduk kesin olur bu kadar yani yok şimdi şöyle hizmet var bunları hiç araştırmayla emrolunurduk bizimle emrolunurduk o yüzden yapıyoruz yapmamızın sebebi emrolunduğumuzdan illa bu hikmetini bileceğimizden dolayı değil böyle bir şart yok söz konusu değil mi? bu sahabenin minecidir ve buna, buna benzer şey çok ينفع الله قرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم yani müminin Allah Azze ve Celle veya Resulü bir şeyi hakkında emrettiği zaman bir hüküm koydukları zaman mümin erkek ve mümin kadının bu konu hakkında bu işleri hakkında başka bir şey seçme hakkı yok en mümin zaman yapacaksın ne durumdaki ne durumdaki evet. böyle bir şey ya hakkımızdır evet. bunu da anladık inşallah nazma deniyor Dellet ala vücudihil havadisi Sübhanehu sehuvel hakim vardır Onun varlığına havadisler delalet etmiştir O Sübhan'dır ve o hakimdir ve varif Peki varif Şimdi varif kısaca anlatacak çok şey değil Şimdi varif Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir ama ilginçtir çoğu sıfatıyla gelmiş cemiyet sıfatıyla gelmiş tekil değil Kur'an'da çoğu sıfatıyla gelmiştir Allah'ın varifinin Allah Kur'an'da buyuruyor ki İnna nahnu nerisul arda ve ma aleyha Biz yere ve üzerindekilere varis oluruz Çoğu olarak gelmiş varis veya, veya Allah Kur'an diyor ki ve e, kunna nahnu varisun Biz varisleriz diye Allah diyor Biz varisleriz O zaman varis ne olur? Varis ne demek olur? Kendisinden öncesini kendisinden öncesini ee, varis olur kendisinden öncesine varis olan peki bu ne demek bu ne demek şimdi bak bütün her şey Allah'a döndürür mü bütün her şey yok olucu mi tamam mı her şey yok olucu olunca ve Allah Azze ve Celle baki olunca ne olmuş oluyor bütün her şey Allah'ın olmuş oluyor zaten her şey Allah'ın tamam mı işte Allah'ın dediği gibi dinin kılıyor dinin kimin elindedir yani ben varım yani benim sonum olmadığı için tamam mı benden sonra da hiçbir şey olmadığı için kimse benim varsım olamaz ne manada yani benim hükmüm benden sonra kimse alacak olamayacağı için her şeyin varisi ne yani Allah'ın evet. devam ediyorum nazmı şimdi nazım oydu dedi ki bunu iki nazım anlatacak dördüncü kısmı sünnet salatu ve selam sarmadı sonra salat olsun ve selam olsun sarmada ebedi olarak kime alem nebi mutlaka sen bir dahi hazırlığı seçilmiş olan nebiye olsun Allah tamam Şimdi nasıl burada müellif ne demiş oldu? Ben nazımın en başından beri yani birinci nazmından, nazmından beri şu ana kadar Allah Azze ve Celle hamd ettim ona övgüde bulundum övgüden sonra da şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını e, gündeme alarak tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını gündeme üzerine alarak ona salat ve selam ediyor ona övgüde bulunuyor çünkü neden Allah bizim hakkında sorusunu hak ediyor kendi nefsimizden ana babamızdan sonraki yani ana babamız da dahil kendi nefsimiz de dahil Allah'ın hakkında sorusunu hak ediyor onu tutuyoruz o yüzden ölüp sünne diyor sonra diyor Bir et lafına sünne salat ve selam sonra Nebi Sallallahu Aleyhi öyle bir e, salat ve selam tamam mı? ehl-i sünnet salatı ve selamı sarmada ümit ümidi sarmada ebeden, ebeden demek peki salat ne demek? salat ne demek şimdi bu adam Nebi Aleyhisselam'ın hakkında ona salat olsun dediğinde ne demek? diyor ki tabi bunu e, ulemalar çok konuşuyor yani çok konuşuyor tarih boyunca bu cevap hakkında ne demek ancak diyoruz ki Allahu Alem Ebu Aliye'nin Bukhari'deki yaptığı tefsir Allahu Alem en kavillerden bir tanesi Şefçe'nin de tercih ettiği hatta birçok alim, alimimizin de tercih ettiği hatta işte Şeyh Ali Hazretleri için başvuruyor için birçok ünlü de tercih ettiği Allah'ın salatı yani Allah'ın Nebi Sası'nın Resulü'nün salatı onu onu bu Bukhari'de var e, yani talik olarak gelmiş Zehni Sabatı'nda Allah'ın peygambere salat, e, salatına demek onu meleklerin katında ölmesi onu meleklerin indinde onu ölmesi onu meleklerin indinde ölmesi yani Allah Azze ve Celle'nin meleklerinin Kur'an'da peygamberin özelliklerinin özel sıfatlarını zikretmek Tamam mı? Mesela Allah evliyaları ölmez mi? Nasıl nasıl nasıl nasıl Allah dilediğini özel Tamam mı? Dilediğini yemin eder Ümmet Allah'ı Allah dilediğini için ömür dolayı Şimdi Allah'ın Resulüne salatı onun meleklerinin katında olmuş yani özel sıfatlarını bildirmesi nasıl ki Allah bilinçli Kur'an'da İmanların kitaplarını bilmiş onları öğrenmiş Özellikle evliyanın özellik olmuş İmanın ünlülerin özellikle Allah yoluyla kulübünün Müminler ötmüşlerdir ki Allah'ın olduğu zaman Özellikle Allah yoluyla kulübünün Allah'ın olduğu zaman kalpleri yürütürler İzâ tüliyet aleyhim ayatın yolu ihtiyacı Onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarına hakkı yapmayın o yüzden diyor ki Allahu alem salat Allah'ın Resulü'nü salat Ebu Aliye'nin de Ebu Aliye'nin de dediği gibi e, olması peygamberin meleklerinin katında olması yani o e, meleklerinin katında onun güzel övülen sıfatlarını hücretmiş ancak bazı mesela alimler bazı alimler diyorlar ki Allah'ın salatı rahmeti demektir yani e, diyorlar ki alimler salat rahmet demektir salat rahmet yani Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demektir tamam ancak diyor ki Allahu alem bu yolu zayıf neden çünkü bak Kur'an'da Bakara suresinde bir tane ayet var Allah diyor ki ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmet onların üzerinde onların üzerine Allah'tan bir salat ve rahmet vardır bak ne yaptı Allah salat ve rahmeti e, ayırdı aslen vakıfta asıl olan asıl konuşuyoruz her zaman değil ama asıl olan vakıfta nedir muhayeredir yani manaların birbirinden ayrı ayrı olmuştur Allah bizi rahmetle e, salatı birbirinden ayırması mana olarak ayrı ayrı olduklarına dolanır tamam başka bir yöne de bakabiliriz mesela e, rahmetle salatın ayrı olduğunu başka belli der şu, şu alimler ittifak etmişlerdir ki aralarında bir kişiye rahmetle dua etmen caizdir diyor. Bir kişiye rahmet etmen caizdir. Alimler bunu ittifak etmiş. Mesela ee, söylüyorsunuz ki Şeyh Hüseyin'den bakın Şeyh Hüseyin'in rahmetullah Hüseyin'in Allah kendisine merhamet eylesin bak bu şekilde ne yapıyorsun? merhamet okuyabiliyorsun veya işte bir e, ölüm var diyorsun ki Allah ona rahmet eylesin bunda ittifak var alimler arasında bunda kimsenin bir muhalefeti yok rahmet olsun dua ediyorsun tamam mı? bunda ittifak var etmişler alimler ama bir kişiye salat edip etmeyeceğini itiraf etmişler alimlerin istifat e, rahmetli istifat etmeleri halakta da istilaf etmeleri niye dedim demek ki manaları birbirinden ayrılmış alimler bir içinde istifat etmişler birbirinden anladın mı? manasını yani manaları bir olsaydı rahmette istifat eden halakta da ne yapardı istifat ederdi caiz olduğunu demek alimlerin ilginde bu kelime olarak manaları da ayrı tamam mı? Dolayısıyla en iyi bilen alim Allah'ın adına değil mi? O yüzden diyor ki millet delalet delildir ki e, millet delildir ki e, salat rahmetin ayrı bir şeydir. Yani salat rahmet, rahmetin mutlakından daha ancak tabi e, hazır gelmişken şey, ne dönüyor senin, ne dönüyor caiz midir bir kişiye salat ne caiz ancak bu şartla onun, onun alametiymiş gibi bir şiar edilmemek şartıyla çok müşür etmemek şartıyla her onun zikretinde mutlaka sevapla kayıtlamamak şartıyla caiz edilmiş yani çünkü ona bir hususiyet vermiş olsun böyle hususiyet bir şekilde hususiyet edilmiş o zaman bir insan desin ki Allahümme salli ala Muhammed Allah'ın Muhammed'e salat eyle dediğinde ne demiş oluyor? Yani Allahümme etni aleyhi fil mele'il a'la demiş oluyor yani Allah'ın onun meleklerinin katında öt İnna Allah ve melaiketehu yusallin ala nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sallim Allah ve melekleri Resul'e salat ederler Ey iman edenler siz de Resul'e ne yapın? Salat edin Bilmiyorum. Biz bu süreçler fark ettiğimizde ne demiş oluyoruz? Allah'ın Allah'ın Muhammed'in meleklerin kapında olur. Peki Allah'ın Allah meleklere saat eder yani Allah şey Allah peygambere saat eder yani Allah melekleri Allah Resulü meleklerin kapında ne yapar? Evet. Peki meleklerin Allah'a şey meleklerin Resulullah'a salatı ona duası bizim salatımız ha, duamız çünkü duamız nedir yani duamız yani Allah'ıma ne evet, dua etmiş oluyorsun diyor Allah'ıma ne evet senin katında evet tamam sen sen Resulü Resul'e bir kere salat getirirsen ne yaptın Allah'ın seni ki için Allah sana bir kere salat kim Resulullah iftar ederse inanmaktan mevcut Allah sana bir kere salat eder yani kim Resul'e Allah'ın onu öldürdüğü zaman Allah seni de on kere öldürür Allah Resulü öğrene Resul'e taat edene Allah'ın Resulü olmasını isteyen Allah'tan çoğunu evet. manalar budur evet. şimdi nazma dönelim nazma dönelim ne demiştim Sümme salatı ve selamı sarmadan, Sonra salat olsun Ve ne olsun ve selam olsun Selam ne edelim? Şimdi selam selamettir selam selamettir yani bütün afetlerden kurtuluşa ermek bütün afetlerden kurtuluşa ermek yani bir Resul'e selam ettiğimizde selam salat ve selam ettiğimizde Resul'ün bütün afetlerden uzak olmasını temenni ediyoruz ancak şimdi bir şey derse mesela bir adam kafasına takıldı böyle hemen yürüyecek yani bize desek yani Şimdi biz Nebi Sallallahu selamet olması için dua edip etmiş oluyoruz ya selam. Tabi ki Nebi Sallallahu selam aleyküm ne demek? Selam aleyküm üzerine olsun ne demek? Yani, yani selamet üzerine olsun bütün afetten kurtarsın demek. Bir manası da bu. Çünkü selam oradan almış. Selam. Tamam mı? Şimdi bir insan dedi ki Nebi Sallallahu öldüğü için bana selametle ha. Selametle dua edelim ki. Şimdi bak şimdi herhangi Nebi Sallallahu biz selametle dua ettiğimizde selametin manası yani selamın manası bütün afetlerden selamete ermek kurtulmak demek değil mi? Güzel. bu afet dünyadaki afetler mi ahiretteki afetler mi? herhangi bir kayıp var mı bütün dünya ve ahiret? bakımda bu içinde kapsar bak şimdi içinde kapsar o zaman demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem senin selam eylemin çünkü biz ne diyor Ettehiyyatü billahi ve salavatü ve sayyidat Esselamu aleyke Selam üzerine olsun Yani bütün afetlerden kurtulun üzerine olsun Bak şimdi zaten değil şimdi bak şimdi bak şimdi şimdi Nebi Sassan'ın bunlara ihtiyaç duyması diye bir şey yani e, Nebi Sassan'ın bunlara ihtiyaç duymadı neden bunları söylüyorum diye bir şey söylüyorsun ama bu çok batıl bir şey Nebi Sassan'ın Nebi Sassan'ın geçmiş olduğu günahlara aslında halde ibadet etmiyor mu? şükredeceğim eden, eden bir kul olmayan bu ikincisi lafına devam ettiği zaman anlayacaksın zaten Nebi Seferen selamı vermemişsin ermiş ama bak şimdi ümumi sen kayıtlama Nebi Seferen nasıl kurtulmamış mı e, niçin ona selamete dua edelim niçin selamete söyleyelim ki Mesut Aleyhisselam'a sarmıştı e, değil şimdi lafının ünlüğüne e, devam edin anlayacaksın bak şimdi Nebi Tasılam'ı bir selam verdiğinizde ne demiş oluyor bak şimdi Allah bunu selametten kurtar bütün kötü afetlerden kurtar şimdi bak ee, selamı bütün kötü afetlerden onu selamete erdir dediğimizde bu ünlü bir lafız? yani genel bir lafız genel yani dünya ve ahiret bir ay ayırıyor muyuz? ayrılmıyor o zaman diyorum böyle olunca lafımız ne olmuş olur bizim yani Allah'ın onu hem dünyadaki afetlerden hem de ahiretteki afetlerden kurtar çünkü Allah Azze ve Celle herhangi bir beşeri selameti erdirmediği zaman ne olur? Felak olur. Bundan dolayı peygamberlerin e, sırattan geçerken e, yani insanlar sırattan geçerken peygamberlerin duası ne? Allah'ım sellim sellim Allah'ım sellim sellim yani ne? Allah'ım selameti aldı selameti aldı selameti kıl selameti kıl diye dua ederlerdi bak şimdi sen peygamberi bütün afetlerden dönüğün zaman bu dünyada ve ahirette de umur mu? peki dünyadaki selamet bütün kötü afetlerden selameti ermesi ne gibi bir şey olabilir? Nebi Sassal'ın şey bütün hayatını için vermiş onun için akıllı olan nedir? Bunu değil mi? kankalı bütün afetten selameti erdi yerinde bunun evi hızını yüzüyle vurmuyor mu? Asıl olarak yüzünü görüyor. Ha yani ya benim selamet, yüzünü selamet ne yap? Selametten kurtar. İki, Nebi Tatlı e, şey e, afetten kurtar. İki, Nebi Tatlı'nın e, illa biri olması mı lazım? Kim bu şahsiyeti e, koyuyor? Bir Nebi Tatlı'nın Nebi Tatlı'nın selamet erdi yerinde ya Rabbi. Onun şu anki cephezini niye kastırmayalım? Ne gibi bir engel var? Ya Rabbi onun kabrini koru Tapınılacak kuttan koru Ben tapınılacak kut olmasından koru Tarihi yok mu? Bak tarihi oku Yok mu insanlar Nebi Fasal'ın getirini çıkar, çıkarmaya çalışmışlar Kazmaya çalışmışlar vesaire başaramadılar O yüzden biz Nebi Fasal'ın selameti halini Dünyayı da kapsar Çünkü dünyada cesedi var şu an kabrinde durur yani onun cesedini selameti vardır takılmasından engelle koru onun cesedinin kabrinden çıkarılıp çıkarılmasından koru vesaire anladın mı? duvarını güzel bize düşünüyoruz şey tamam mı? ondan sonra onun dünyadaki dinini koru bakın dünyaya kapsayan bir sürü şey noktası var ayete geldiği zaman onun niyetini koru anlatabiliyor muyum? vesaire o, o, o zaman diyor ki Resulullah Selam dünyada ve ahirette olur Bunun içinde bir selam mı kendi bunun için? Şimdi nazma dönüyoruz. Böyle bir e, Allah. Sonra salat olsun, sümme salati ve selamı, selam olsun. Sarmada yani ebede, ebedi olarak. Şimdi alem nebiye, nebiye. Şimdi nebi kelimesinin kökünü yani Allah-u Alem özel Şimdi biliyorum tabi ama bu noktada önemli tabi. Şimdi nebi kelimesi nebi kelimesi ee, çeşitli tatlı sıfat Arap dilinde sıfat e, işler, işlemlerinden geçerek nebi haline olmuş Şimdi nebi kelimesinin aslı hem zelimidir hem zelimidir yoksa yani ennebi şeklinde hem bölümüdür ennebi şeklinde hem de ennebi yani evet hem bölümüdür yoksa yağlı mıdır sondaki şey yağ mıdır yani aslı vav olan yağ mıdır sonra o vav yağa dönmüş iki yağ birine gelmiş sakin yağ idrar anlaymış ennebi olmuş hangisi anladın mı? anladın mı? o yüzden denilmiştim ki nebinin aslı ne ennebiyedir ennebiyeti ennebiyeti tamam yani e, neba yenduğunu duyan fiillerinden neba yenduğunu duyan e eğer nebiyedir nebiyedir dediğimiz zaman bir de neba yenduğunu duyan dediğimiz çekimi ne, ne oluyor manası? Bağlam tamam mı? Yükselme, yüksek olma peki o zaman ne neymiş? Yüksek olan, değeri, şerefi, mertebesi yüksek olan. Tamam mı? O zaman tam kökü ne olmuş oluyor? Ennebiyyü, ennebiyyü, zâle var. Tamam mı? de sonra var, yaya dönüyor, iki yaşa dönüyor, ilgamı ne oluyor? Ennebiyyü oluyor. Tamam mı? çünkü neden eğer vav ile ya bir araya gelirse şimdi vav ile ya bir araya gelirse ve vav, vavdan önceki e, olan şey, o e, harf ya ise ne olur yani sükun olan ya ise ne olur vav neye demiş demek ya'ya demiş sonra İran'ın emmedir tamam mı bu birinci e, görüşüne bir kelimesinin alınmış bazı bir hayır nebe yani nebe nebe ben alınmış nebe ne demek haber demek en nebe hiyel haber veya en nebe bimanel haber nebe haber demek çünkü neden çünkü nebi hem haber verilen kendisinin haber verilen hem de haber veren değil midir işte o yüzden oradan almıştır çünkü nebiler haber verir kim Allah'ın Allah'ın haber verir dinden haber verir vesaire bu da ne? Ee, hemze yani anlatabiliyor muyum? buradaki hemze şimdi oraya gelelim buradaki hemze çok kullanıldığından dolayı bu nebi kelimesi şey tamam mı? izah edilmiştir yani yani bu çok sakın şey istemal çok kullanıldığından dolayı yani aslı aslı ennebiyyudur ennebiyyudur tamam mı oradaki ennebiyyudaki hem de yaya dönmüştür sonra ilgam olmuştur suhule denir bunu suhule onu ilgam olmuştur sonra ennebiyyu olmuştur tamam mı o zaman birinci görüşe göre yani buradaki e, enne bu o da işte e, yüksek olan ikincisi de enne haber var o zaman nebi manası kökünün yüzde iki manadan diyorsun ya değeri yüksek olan ya da haber veren demek değeri yüksek olan neden çünkü peygamberin ne bileyim değeri yüksek haber veren neden çünkü Allah azze ve celle'den haber veriyorlar bundan haber veriyorlar insanlara tamam mı ancak şurada bir kayda var hangisini aldın bu işinden bir kayda var eğer bir lafızın iki manası var bak şimdi bir tane kayıtlara uyuyorum bir lafızın iki manası var ve iki manasından herhangisi birbiriyle çelişmiyorsun ve bu iki manadan bir tanesini tayin edecek özel bir karime yoksa İki birden şey kaldır tamam o zaman diyor ki bu demeliğinin iki manası da peygamberler hakkında mevcuttur yani peygamberlerin hem dereceleri yüksektir insanlar ilminde de Allah'ın ilminde de dereceleri yüksektir hem de nedir? Allah'tan bilmem haber veren, veren kişilerdir bunlar ve kendilerinden haber veren kişilerdir tamam mı? anladın mı? Evet. Nebi ve Resul arasındaki fark yok ve bunlar ya ileride yaşarız ya da bilen ya da bilen e, ölüm metinlerimize dönüyoruz